Ah, que delícia, caralho. DJ jeito. Empina pra mim que você é minha, empina pra mim hoje tu é minha mulher. Empina pra mim, rebola gostoso, depois tu me pede o que você quiser. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Hoje tu tá com o DJ Guga, tá roubando a cena. Faz pro merecer que eu faço valer a pena. Faz pro merecer que eu faço valer a pena. Faz pro merecer que eu faço valer a pena. Empina, empina. Empina pra mim que você é minha, empina pra mim, hoje tu é minha mulher. Empina pra mim, rebola gostoso, depois tu me pede o que você quiser. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Empina, empina, empina, empina, empina, empina, empina. Hoje tu tá com o DJ Guga, tá roubando a cena. Faz pro merecer que eu faço valer a pena. Faz pro merecer que eu faço valer a pena. Faz pro merecer que eu faço valer a pena. Empina, empina.